Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić. Dobar dan. U Njorku svetski lideri pred zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsednik Srbije razgovaraće danas sa nemačkom kancelarkom i grčkim premijerom. Iranski predsednik Hasan Rohani najavio da će u Njorku predstaviti mirovni plan za Persijski zaliv bankrotirao jedan od najvećih svetskih operatora Thomas Cook, više od 150.000 britanskih turista blokirano, ogromni problemi i u Grčkoj. Književnik Dragan Stojanović je dobitnik Andrićeve nagrade za zbirku priča Ćerka španskog borca. Sutra u Srbiji oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura od 16 do 20 stepeni. U Njorku se okupljaju svetski lideri uoči početka 74. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Aleksandar Vučić. Na marginama zasedanja imaće brojne bilateralne susrete na kojima će, kako je najavio, glavna tema biti Kosovo i Metohija. Predsjednik će danas razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i grčkim premijerom Kirjakosom Mitsotakisom. Jovana Obrenić. Skoro 200 lidera okupilo se na svetskoj diplomatskoj pozornici radi i pet dana govora, stotine sastanaka i sukob oko klimatskih promena, Irana i trgovine. U fokusu zasedanja su ekološke teme, a na agendi srpskog predsednika Aleksandra Vučića će svakako biti izgledi za rešavanje kosovskog pitanja, potako reći, najmanjoj mogućoj ceni za Srbiju. Po otvaranju zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Vučić će razgovarati sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guteresom, američkim diplomatom Filipom Rikerom, šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom. Sutra će prisustovati prijemu koji organizuje američki predsednik. Aleksandar Vučić će se večera sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel na njenu inicijativu. Predsednik je rekao da ga je iznenadilo što je nemačka kancelarka koja u Americi ostaje dan i po zatražila sastanak sa njim i kaže da joj je zahvalan na toj vrsti pažnje. Predsednik Vučić je najavio brojne bilateralne susrete u Njujorku. Kako ističe, razgovori će biti teški jer će Kosovo i Metohija biti dominantna tema. Kako je najavljeno, predsednik Srbije sastaće se i sa irskim premijerom Leon Varadkarom, predsednikom Gvatemale Jimije Moralesom, kao i sa predsednikom Svetskog ekonomskog foruma Bergerom Brendeom. Na njegovoj agendi je i razgovor sa vršiocem dužnosti i pomoćnika sekretara za evropske i evroazijske poslove u State Departmentu Filipom Rikerom, te sa političkim direktorom u Foreign Officeu Richardom Urom. Predsednik Srbije prisustovaće i prijemu koji priređuju čelnici Evropske unije – Trećeg dana boravka u Njujorku predsednik Vučić imaće susret sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovom, a sastaće se i sa predsednikom Palaua Tomasom Remengesom i predsednikom Svetskog jevrejskog kongresa Ronaldom Loderom. Predsednik Srbije učestvovaće i na pratećem događaju koji organizuje UNESCO o budućnosti obrazovanja. Vučić će se 26. septembra obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i lideri Zapadnog Balkana na sastanku u Njorku podržali su nastavak dijaloga Beograda i Prištine i pozvali na skoro postizanje pravno obavezujućih sporazuma o normalizaciji odnosa, saopšteno iz Evropske komisije. Mogheriniva je sinoć u oči Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bila domaćin radne večere sa partnerima sa Zapadnog Balkana. U Briselu navode i da su šefica evropske diplomatije i predstavnici iz regiona sagledali buduće zadatke posvećene evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Srbiju je predstavljao šef diplomatije Ivica Dačić. Pripadnik bivše takozvane oslobodilačke vojske Kosova Baškim Gaši iz Suve reke odbio je poziv specijalnog suda za ispitivanje u Hagu, preneli su prištinski mediji. On je pozvan da svedoči sutra. Nije saopštio razlog odbijanja poziva, iako mu je sugerisano da se pojavi pred istražiocima. Organizacija Reporteri bez granica objavila je izveštaj o načinima obstruisanja distribucije štampanih medija u svetu. Kao primjer se navodi situacija u kojoj su se našli srpski štampani mediji na Kosovu i Metohiji posle uvođenja takse. Finansijske mere mogu da se pokažu kao snažno sredstvo cenzure, dovoljno da se eliminišu štampani mediji na srpskom, rečeno je u izveštaju organizacije Reporteri bez granica. Premijerka Ana Brnabić primila je u oproštaju posetu američkog ambasadora Kajla Skota i zahvalila mu na saradnji i doprinosu razvoju odnosa dveju država. Ambasador Scott je ocenio da je saradnja u protekle tri i po godine bila veoma dobra i značajno je porastao priliv američkih investicija u Srbiji. Brnabićeva je istakla da veoma ceni podršku Sjedinjenih američkih država evrointegracijama Srbije, naročito u reformi vladavine prava i javne administracije. Premijer Kana Brnabić je sada u Privrednoj komori Srbije gde se predstavlja vladin predlog mera za zapošljavanje mladih. O tome govore pored premijerke, ministar financije Siniša Mali i predstavnici kompanija Siemens Srbija i Emetel. U komori Ivan Jovanović. Ivane, šta su do sada rekli o merama zapošljavanja mladih? Premijerka Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali najavili su paket poreskih olakšica za kompanije koji bi trebao da stupi na snagu od 1. januara 2020. godine ako Skupština usvoji planirane izmene zakona. Po tim izmenama zakona planirano je da se kompanija koja odluči da u 2020. godini povećava broj zaposlenih, da ima pravo da koristi smanjenje poreskih stopa na, zarad, na poreze i doprinose na zarade u iznosu do 70% u prvoj godini e, poslovanja, odnosno u prvoj godini korišćenja tih mera, u drugoj godini bi taj procenat bio 65% i u trećoj bi bio 60%, što je poslednja godina u kojoj bi važile poreske olakšice. Uslov je da se na ovaj način zapošljavaju građani koji su u prethodnih godinu dana bili nezaposleni ili su recimo možda završili fakultete pa tek treba da uđu na tržište rada. Očekivanja od ovih mera, kako su rekli i premijerka Brnabić i ministar Mali su e, da se e, drastično smanjuje broj e, nezaposlenih u Srbiji, pre svega apostrofirali su mlade, sadašnja stopa nezaposlenosti mladih od skoro 25% je zabrinjavajuća, u Evropskoj uniji poređenja radi mladih nezaposlenih je 15%, Srbija pokušava i u tom smislu da sustigne Evropsku uniju, reći ću samo na kraju da je očekivano uz usmanjenje ovog usmanjenje nezaposlenosti mladih da se obezbede uslovi i za samo poresko rastrećenje privrede, kao što smo rekli, i možda na samom kraju treba reći da je vlada već ranije najavila da će od nove godine povećati e, neoporezivi deo zarade sa 15.300 na 16.300 dinara i da će smanjiti doprinose za penzijsko i valitsko osiguranje na teret poslodavca za nekih pola procenta, što sve zajedno treba da obezbedi oko 13 milijardi dinara slobodnog novca koji bi privreda mogla da koristi za investicije. Bio to Ivan Jovanović iz Privredne komore Srbije, a o vladinim merama za zapošljavanje mladih detaljnije u našim narednim emisijama. Završen je dokument o izmenama izbornog procesa. Šef radne grupe za unapređenje izbornih uslova Nebojša Stefanović izjavio je za RTS kako veruje da ima dovoljno vremena i za mere koje moraju proći redovnu skupštinsku proceduru. Navodi da je reč o promenama u vezi sa funkcionerskom kampanjom, medijima, agencijom za borbu protiv korupcije, regulatornom agencijom za elektronske medije i biračkim spiskovima. Direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević kaže da se danas očekuje usvajanje dokumenta o radnoj grupi grupi koja sarađuje sa OEPS-om. Pripremila Marina Bajić. Iako je pravilo da se izborni zakoni ne menjaju u izbornoj godini, Srbija će do marta, kada na red dolaze redovni parlamentarni izbori, doneti nekoliko mera i promeniti određene podzakonske akte. Šef radne grupe za unapređenje izbornih uslova i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović za RTS kaže da će kroz te mere neke ranije odredbe biti redefinisane ili preciznije pojašnjene – posebno u zakonima o finansiranju političkih aktivnosti i biračkom spisku. Da ćemo vam samo jedan primjer. Recimo, sumnja građana da je neko glasao umesto njih. Da bi građani bili potpuno sigurni, mi ćemo im omogućiti da nakon izbora ostvare uvid u eh, izvod iz biračkog spiska i da vide da je njihovo mesto ostalo, ako nisu izašli na izbore, da je njihovo mesto ostalo prazno i da niko nije iskoristio njihovo biračko pravo mesto njih. Pored ovoga, hoćemo da ljude potpuno uverimo da je sve čisto, da je sve regularno i transparentno. Set odluka će, kaže, biti preporučen Republičkoj izbornoj komisiji i Agenciji za borbu protiv korupcije. Biračka prava građana bit će preciznije definisana, a kazne u slučaju zloupotrebe javnih resursa u toku kampanje bit će pooštrene. I tačno će, dodaje Stefanović, biti propisano šta je to javni resurs. Šta podrazumeva zloupotrebu javnog resursa, dakle, od korišenja službenih vozila, od toga da se zabrani bilo kakva politička aktivnost u toku radnog vremena, od toga da se zabrani korišćenje javnih prostorija, odnosno prostorija javnih preduzeća za bilo kakvu političku agitaciju, od toga da se zabrani da se na bilo kom javnom skupu u kojem se promovišu rezultati rada javnih funkcionera ili, da kažem, bilo koje državne institucije, na bilo koji način govori pozitivno i negativno o bilo kojoj političkoj temi koja se tiče narednih izbora. Kad je reč o medijima, Stefanović ukazuje da je više puta u toku razgovora vlasti i opozicije rekao da vlast nema ideju da bude uređivač niti javnog medijskog servisa, niti neke druge televizije. Ono što možemo je da se založimo, da ohrabrimo dijalog RTS-a sa svim parlamentarnim strankama. Na RTS-u je da odluči naravno na koji način će predstavljati izborne liste. Smatram svakako da treba da budu ravnopravni uslovi za predstavljanje izbornih lista. Ja mislim da RTS to radio i ranije. Usvajanje mera koje su donete posle sastanaka na Fakultetu političkih nauka očekuje se uskoro i to u radnoj grupi koja sarađuje sa OEPS-om, otkriva direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević. Stvari procene da li za šest meseci možete e, videti suštinsku promenu u e, e, procesu predizbornom i u pogledu medija i u pogledu pritisaka na birače i mnogim drugima. Koliko bude potrebe, mi ćemo se ponovo E, nalaziti u sličnom formatu. E, ono što ostaje je da, da verifikujemo negde ono što je, što je potpisano, da vidimo koji su zaključci e, i verujem da ima potrebe da u nekim određenim razmacima vremenskim e, proveravamo šta se od onoga što je potpisano sprovodi Antonijević dodaje da još uvek nije dobio pismo predsednika Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta Davida McAllistera o budućem dijalogu vlasti i opozicije, ali, takođe dodaje, da postoje razgovori sa Evropskom unijom i da su nevladine organizacije pozvane da učestvuju u tom procesu. Pregovori rektorke Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović i grupe studenta koji 11 dana blokiraju zgradu rektorata trajali su dva i po sata, ali dogovora nije bilo. Pregovori se nastavljaju sutra. Rektorka kaže da je razgovor sa studentima bio konstruktivan i veruje da su korak bliže dogovoru. Studenti su rekli da se nastavlja blokada zgrade dok se ne postigne dogovor. Pripremio Aleksandar Milivojević. Pregovori se nastavljaju, blokada ostaje. Rezultat je razgovora rektorke Ivanke Popović sa studentima iz grupe 1 od 5 miliona. Popovićeva nije želela da otkrije više detalja o razgovorima pre nego što se, kako je rekla, postigne konačan dogovor. Danas smo vodili vrlo konstruktivne razgovore sa studentima koji su u blokadi rektorata. Verujemo da smo korak bliže našem dogovoru. Sutra nastavljamo i verujem da ćemo na najbolji mogući način za Univerzitet u Beogradu doći do rešenja koji će koristiti celoj akademskoj zajednici. Prema rečima studentkinje Valentine Reković, glavna tema razgovora bilo je preispitivanje doktorata ministra financija Siniše Malog u konsultaciji sa profesorima koji su nas podržavali od samog početka i koji su nas posećivali u toku blokade, zaključili smo da je svima nama u interesu da što pre e, na čistac e, izvadimo doktorat Siniše Malog e, i u tom smislu naš zajednički cilj jeste da univerzitet što pre počne da radi sa rešenjem tog problema i mi smo u tom smeru vodili razgovor i razgovori su se vodili u dobrom pravcu. Blokada rektorata traje 11. dan, a pregovori se nastavljaju sutra u 11 časova. Sada govorimo o događajima u svetu. Cene akcija na azijskim berzama pale su zbog neizvesnosti oko trgovinskih pregovora između Sjedinjenih država i Kine, dok su cene nafte jutro sporasle više od 1% posle napada na saudijska postrojenja 14. septembra. Iranski predsednik Hasan Rohani najavio je da će na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predstaviti mirovni plan za Persijski zaliv. Američki predsednik Donald Trump je poručio da se neće sastati sa iranskim predstavnicima u Njorku. Umeđu vremenu iranske vlasti su oslobodile britanski tanker Stena Impero koji je zaplenila revolucionarna garda u Ormuskom Moreuzu. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić. Iranski predsednik Rohani najavio je da će Teheran formirati svoju bezbednostnu koaliciju koja će obuhvatiti i ekonomsku saradnju. Pozvao je zapadne sile da se povuku iz regiona. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predstavit ću inicijativu koja garantuje bezbednost u Persijskom zalivu i Ormuskom Moreozu. Prisustvo stranih sila može biti opasno. Zato je naš cilj da radimo na jedinstvu i saradnji sa zemljama regiona. Američki predsednik Donald Trump kaže da će saslušati planove Teherana, ali ponovo odbacuje mogućnost razgovora. Nemam nameru da se sastanem sa iranskom delegacijom. Razgovarat ću sa velikim brojem lidera. Za sada imam zakazano 15 sastanaka, ali ne i sa iranskim zvaničnicima. I pored odluke iranskih vlasti da oslobode britanski tanker zaplenjen u julu, premijer Boris Johnson veruje da Teheran stoji iza napada na saudijska naftna postrojenja. Dodaje da će London raditi sa Vašingtonom na zajedničkom odgovoru. U Izraelu je grupa poslanika Kneseta, Izraelaca i Arapa predstavnika zajedničke liste podržala plavo-bijelu alijansu Benija Ganca za mesto premijera, što je udarac za dosadašnjeg premijera Benjamina Netanjahua i desničarski likud. Time je narušena najavljena politika da ta zajednička lista u Knesetu posle izbora ne podržava ni jednog kandidata. Potez bi mogao da primora predsednika Ruvena Rivlina da od Ganca zatraži formiranje vlade. U Kataloniji je uhapšeno devetoro separatista zbog planiranja nasilnih akcija u toj španskoj provinciji. To je naredio Vrhovni sud Španije. Oni su lišeni slobode, a tokom policijske racije širom Katalonije zaplenjeni su dokumenti i kompjuteri. Britanska kompanija Thomas Cook, najstarija turistička agencija na svetu, objavila je likvidaciju. Svi letove kompanije su otkazani. Britanska vlada je sada prinuđena da organizuje povratak sa letovanja 150.000 britanskih turista koji su platili aranžmane preko agencije, koja postoji 178 godina. Čak trećina njih je trenutno u Grčkoj, javlja Majde Šimonec. 22.000 ih je na Kritu, koji je najomiljenija turistička destinacija za Britance u Grčkoj, jer je Thomas Cook na ovom ostrvu bio zastupljen sa 70% od ukupnog broja gostiju. Pad turističkog giganta je potres od 7 stepeni Richtera sa očekivanjem tsunamija. Slikovito je ovu nezavidnu situaciju opisao Mihalis Vatakis iz turističke organizacije Grčke na Kritu ne samo da neće financijski biti pokriveni, odnosno plaćeni aranžmani onih turista koji su sada u Grčkoj, već ni oni koji su ranije sklopili aranžman za vreme do kraja godine, rekao je Vlatakis, procenjujući da će finansijski gubitak za hotelijere samo na Kritu biti na desetine miliona evra za čitavu Grčku, između 80 i 100 miliona evra, navodeći primer hotela Iraklion na Kritu koji je samo danas zbog bankrota Kuka izgubio 650.000 evra. Uz informaciju da je Thomas Cook bankrotirao jer nije uspio da obezbedi garanciju od 200 miliona funti od zajmodavaca da bi izbjegao katastrofu, domaći mediji prenose da će Britanska uprava za civilno vazduhoplovstvo zajedno sa agencijom raditi ovih dana na povratku 150.000 britanskih državljana sa najrazličitih svetskih destinacija, pa i ovih zarobljenih u Grčkoj. Istovremeno mediji ocenjuje da se ovaj težak udarac za grčki turizam dogodio baš u trenutku kada se verovalo da bi turistička 2019. mogla da ponovi uspeh iz rekordne 2018. koju je obeležilo 32 miliona turista i 28 milijardi evra zarada. Ovo su novosti dana. Ponovo o događajima u našoj zemlji. Ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba general Milan Mojsilović i kineska ambasadorka Chen Bo prisustvovali su u Pančevačkoj kasarni Narodni heroj Stevica Jovanović prikazu dela sredstava i opreme koju je Kina donirala vojsci Srbije. Vulin je podsjetio da je Kina do sada izdvojila oko 9 miliona evra za različite donacije našoj vojsci. Ambasadorka Chen Bo izjavila je da je veoma drago što su pripadnici vojske zadovoljni dobijenim sredstvima i obukom za korišćenje sredstava. Povodom deset godina od osnivanja sektora za vanredne situacije, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zahvalio je vatrogascima spasiocima jer su u poslednjoj deceniji spasili 25.000 ljudi i istakao da su oni ponosi i heroji Srbije. Vatrogascima spasiocima su uručena 73 nova vozila, 55 čamaca, 32 prikolice i 24 vanbrodska motora koji će biti raspoređeni u vatrogasno spasilačke jedinice širom Srbije. Bivši radnici fabrike zastava kamione iz Kragujevca protestovali su ispred Skupštine grada tražeći nadoknadu različitih potraživanja koje im fabrika duguje. Član organizacionog odbora nezadovoljnih radnika Milojko Popović rekao je da su posle šest godina čekanja izgubili strpljenje i da će proteste nastaviti narednih dana. Ako do srede ne dobiju odgovor, najavljuju za četvrtak protest ispred Ministarstva privrede u Beogradu. Izmene i dopune zakona o pristupu informacijama od javnog značaja omogućit će efikasnije izvršenje rešenja poverenika, a krug lica koje će biti obavezna da informacije o radu učene dostupnim javnosti biće proširen. To je rečeno na konferenciji o budućnosti informacije u Srbiji. Stručnjaci upozoravaju da su ućutanje organa i nepostupanje po rešenju poverenika najveći problemi u dosadašnjoj primjeni zakona. Pripremila Milka Babić. Zakon o dostupnosti informacije od javnog značaja smatra se jednim od najboljih na svetu. Problema u praksi je ipak bilo. Broj žalbi na rad onih koji ne žele da dostave tražene podatke se iz godine u godinu povećava, kaže zamenica poverenika za informacije od javnog značaja Stanojla Mandić. Prema njenim rečima, mnogi nisu ispunjavali obaveze ni posle rešenja poverenika. To su organi na republičkom nivou skoro 50% da izvršenih rešenja se odnose na te organe, a od njih skoro 50% su ministarstva. Dakle, oni organi koji imaju one informacije, da kažem najosjetljivije informacije koje najviše interesuju građane, bilo da su to javne nabavke, bilo da su to neki projekti, da su investicije, ugovori i tako dalje. To su informacije najčešće o tamo gde je novac Izvršenje odluka poverenika biće efikasnije kada zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja bude izmenjen, uverava pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić. Predviđa se proširenje kruga lica koja će biti obavezna da informacije učine dostupnim, kao i transparentniji rad javne uprave. Od ideje da javna preduzeća budu izuzete iz primene zakona jer ih to stavlja u nepovoljniji položaj na tržištu, delimično se odustalo, navodi Antićeva. Smatrali smo da to jeste značajno, tako da se od toga nije sasvim odustalo, ali koliko mi se neko obrati sa zahtevom za informaciju e, koja bi mogla da ih dovede u nepovoljniji položaj na tržištu, da to bude jasan osnov za odbijanje takvog zahteva. U tom smislu da se svaki konkretan slučaj oceni. Državni organ koji je u obavezi da pruži informaciju, on i obrazlaže razloge za davanje, delimično odbijanje ili sasvim odbijanje. I sada postoje uslovi pod kojima javna preduzeća mogu da uskrate tražene informacije, objašnjava Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. On naglašava da pravila treba da budu jednaka za sve. Treba jako voditi računa o tome da se ne izostave iz zakona i ona preduzeća koja su u drugom koraku, tako da kažem, posredno u državnom vlasništvu. Recimo ako EPS osnuje neku firmu, bitno da i ta preduzeća budu pod kontrolom građana i da građani mogu da dobiju informacije o e, upotrebi njihovih sredstava. To je nešto e, što je problem i sada ponekad, e, ponekad ta preduzeća osporavaju nadležnost i i negiraju dužnost da daju informacije. Najnovija verzija nacrta izmena i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja još nije objavljena. Taj propis bi pred poslanicima trebalo da se nađe tokom redovnog jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije. Ovo je Radio Beograd 1. Novi način istraživanja u medicini i genetici okupio je eminentne stručnjake iz celog sveta u Beogradu na međunarodnoj konferenciji o autizmu. Od svih psihijatrijskih sindroma u detinstvu autizam je najviše istraživan, ali je uzrok njegove pojave i dalje velika nepoznanica. Stručnjaci su govorili o vodećem poznatom uzroku tog oboljenja. Izveštava Ivanka Joksimović. Fragilni X hromozom je genetsko oboljenje, a puna mutacija tog gena dovodi do neurorazvojnog oboljenja fragilni X sindrom. 60% dece sa tim oboljenjem ima i autizam, kaže doktorka Dragana Prokić, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ukoliko postoji premutacija ovog istog gena, kao kliničku sliku pacijenti ispoljavaju potpuno neke drugačije entitete, uključujući neurološke i ginekološke probleme i često ostaju neprepoznati. Međutim, deca koje imaju punu mutaciju ovog gena već od najranijeg detinstva imaju e, neurorazvojni poremećaj koji je vrlo često praćen poremećajem ponašanja, uvek smanjenom inteligencijom kod pogođene dece. E, takođe, često deca nemaju dobro razvijen govor, odnosno imaju ga malo ili e, je on potpuno nerazvijen. Za razliku od autizma koji predstavlja skup poremećaja, za fragilni X sindrom postoji diagnostika u vidu testa. Zato bi svako dete koje ima poremećaj autističnog spektra trebalo da se testira na fragilni X hromozom kako bi se postavila tačna dijagnoza i pristupilo lečenju. Terapija se sprovodi u cilju smanjenja simptoma, međutim u toku je i razvoj ciljane terapije. Danas u svetu je u e, toku razvoj preko 20 e, različitih lekova za koje, odnosno substanci za koje se očekuje da će u e, skoroj budućnosti postati ciljana terapija ovog oboljenja, a to će otvoriti dalje mogućnosti za razvoj terapije, očekuje se i drugih neurorazvojnih poremećaja. Tokom prethodnih godina u uspostavljena je uspešna saradnja naših lekara sa američkim institucijama. Dr. Karendi Hagerman sa američkog Mind instituta kaže da će najveću korist od istraživanja imati pacijenti i njihove porodice. Mislim da će ovo dovesti do značajnog smanjenja dijagnoza fragilnog X-a u Srbiji i njegovog lečenja. Takođe smatram da ćemo porodicama približiti mogućnost testiranja kako bi razumeli problem premutacije gena kao i pune mutacije fragilnog X hromozoma. Zato mislim da je ovo jako važna konferencija. Od prošle godine i Beograd ima centar zahvaljujući kome postoji mogućnost da se deca testiraju najsavremenijim diagnostičkim testovima. Jedna od vesti dana je da je književnik Dragan Sojanović dobitnik Andrićeve nagrada za zbirku priča Čerka španskog borca. Nagrada će mu biti uručena 10. oktobra na rođendan našeg Nobelovca. O tome je Aleksandar Drobac. Žiri Andrićeve nagrade na završnom sastanku održanom u zadužbini Ive Andrića danas je jednoglasno doneo odluku. Slušamo predsjednika žirija Marka Nedića. Knjiga Čerka španskog borca Dragana Stojanovića u svoje tri novele Patro, Erihova smrt i Čerka španskog borca vraća dostojanstvo priči i pripovedanju, prateći svoje junake i junakinje Kroz burnu srpsku istoriju tokom čitavog 20. veka Dragan Stojanović je na umetnički impresivan način nastavio Andrićev govor o nerazlučivom spletu istorije i tragičnih ličnih sudbina. Književnik Dragan Stojanović je izrazio zadovoljstvo što je ovogodišnji dobitnik prestižne nagrade, kao i što je njegova knjiga prethodno dobila veoma dobre kritike. On je napomenuo i da je ceo život proveo sa Ivom Andrićem, kako je rekao, otprilike od svoje devete godine. Pa to je e, naslov posljednje novele koja je prva napisana još dosta davno kao roman od 200 strana, pa sam ja vidio da to nije to što ja hoću. A druge dve, prva i srednja, su napisane relativno brzo. I tu se javljaju istorijske ličnosti kao književni likovi, a sve sa tom željom da se pokaže šta se srpskom narodu desilo, nije desilo, a trebalo je, e, moglo je i zašto se ovako. Nagrada se dobitniku uručuje na dan Andrićevog rođenja 10. oktobra. Sport. Odbojkašice Srbije pobedile su Kamerun sa 3-0 u drugoj utakmici druge faze svetskog kupa u Japanu. Sutra će igrati sa Južnom Korejom u 4 časa ujutru. U Boru i Knjaževcu počela je Evropska nedelja sporta, manifestacija koja će trajati u Srbiji još 40 zemalja Evropske unije do kraja meseca. Organizatori su Olimpijski komitet Srbije i Resorno ministarstvo. Snežana Pantović. Samo 10% građana Srbije starijih od 30 godina su fizički aktivni, poražavajući je podatak koji zabrinjava i zato je izuzetno značajno promovisati rekreativno bavljanje sportom, kaže ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Čuli smo negativne podatke, a da bismo te negativne podatke pretvorili u pozitivne podatke, da bismo bili spremni da se suočimo sa svim modernim izazovima današnjice, neophodno je da svako od nas – ima tu malu volju i da svako u sebi pronađe tu motivaciju i, i da pokrene takvu poruku u celokupnom društvu. Evropska nedelja sporta je danas počela u Boru i Knjaževcu, ali i u više od 40 zemalja na starom kontinentu. Slušamo Natašu Janković iz Olimpijskog komiteta Srbije. Pridružili smo se i ostatku Evrope sa ovom inicijativom da podignemo svest e, građana o značaju bavljanja fizičkom aktivnošću i brizi za zdravlje. E, tako da smo planirali jako puno akcija. Počećemo sa sportskim izazovom u Boru i Knjaževcu, a zatim nastaviti i u još šest šest gradova širom Srbije. Suština je da probamo da približimo i ljudima na lokalu koji su to sve sportovi koji su u ponudi u njihovim gradovima, e, tako da se njime možda i bave. Ambasador Evropske nedelje sporta u Srbiji je bivša košarkašica Nataša Kovačević. Pre svega, zaista moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što, što sam ambasador jedne ovakve manifestacije, jednog ovakvog događaja koji po, promoviše one najlepše ove, sportske vrednosti, zdrav način života i želela bih da iskoristim i ovu priliku da, da pozovem sve ljude da, da dođu, da učestvuju u ovoj manifestaciji, ali da i bez obzira na, na događaje, na aktivnosti, jednostavno budu fizički aktivni jer je to ono što je najvažnije i za duh i za, i za telo delom. Sportski izazovi održat će se još na trgovima u Somboru, Aranđelovcu, Pirotu, Zaječaru, Novom Sadu, Požarevcu. Sportski dan u Beogradu je na Adi Ciganliji u petak od 12 do 16 časova, noćna trka u subotu od 18 do ponoći na Tašmajdanskom parku. Prošle godine na Evropskoj nedelji sporta učestvovalo je u 37 zemalja 13 miliona ljudi. Eko. Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta. Mesto koje nas spaja. Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih šest meseci plaćate samo po jedan dinar. Boks. Najbolje od najboljeg. MTS. Tvoj svet. Eko. Trenutno najtoplije u Valjevo i Ćupriji 27, u Kragujevcu 26, Beogradu, Nišu 24, u Novom Sadu 23 stepena. Vreme sutra. Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Popodne na severu i zapadu, uveče i u ostalim krajevima, postepen prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 13 do 15, dnevna od 16 do 20, u Beogradu do 17 stepeni. Na Radio Beogradu 1 slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bio je Nana Celaković, Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stavanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne.